Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Մարդն իր գործունեությամբ երբեմն անգիտակցաբար, երբեմն գիտակցաբար խաթարում է իր ու բնության ներդաշնակությունը։ Արցախի հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի խնդիրներից մեկը բնական երևույթների մարդկային գործոնի հետևանքով շրջակա միջավայրի փոփոխությունների դիտարկումը, բացահայտումն ու գնահատումն է։ Կոմիտեն ներկայումս անցկացնում է մթնոլորտային օթի եւ մակերևութային ջրերի մոնիթորինգ, Մանրամասները բնապահպանության կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Գաբրիելյանի հետ զրույցում։ Պարոն Գաբրիելյան, կոմիտեն անցկացնում է հանրապետության տարածքի մակերևութային ջրերի, ինչպես եւ մթնոլորտային օթի մոնիթորինգ, ինչ նպատակ են հետապնդում այս ծրագրերը եւ ինչ խնդիրների եք հետամուտ այդ ծրագրերի իրականացման նպատակ ենք հետապնդում, առաջինը ավելի խոր ուսումնասիրել մեր մակերևութային ջրերի որակական կազմը, այսինքն այն խնդիրները, որոնք սպասվում է կամ թե չէ, որ կարող են առաջանալ մակերևութային ջրերի պատճառներով։ Ջրերի ախտոտման պատճառով կամ ջրերի հետ արդյունաբերական կամ այլ գործոնների պատճառով կարող են դժվար մարդիկ կամ կենթանիները կամ շրջակա միջավայրի էկոլոգիայի վրա փիազդեսություն անդառնալի լինի, որը արդեն մենք ուշացած տեղ է կանանք, բայց այսօր ցանկանում ենք այդ իրավիճակը ավելի կոնկրետ վերահսկողություն սահմանել դրա վրա եւ միևնույն ժամանակ ուսումնասիրելու ունենալու հավաքված մեծ տեղեկություններ հետագայում ավելի հեշտանում որովհետեւ քայլ կատարել կամ պետական միջոցները ուղղել այս կամ այն ուղղության վրա ավելի ռացիոնալ օգտագործել այդ միջոցները օթի մոնիտորինգի նպատակը նույնն է գրեթե սակայն մենք փոքր տարածք ենք զբաղեցնում եւ ավելի շատ գործոնները դրսից են քան Արցախի հանրապետության ներսից, որոնց վրա մենք հակազդելու հնարավորություններ չունենք, սակայն իմանանք ինչ է կատարվում պարտադիր է։ Ինչ ուսումնասիրություններ եք հասցրել կատարել եւ ինչ եք բացահայտել օթի մոնիտորինգի ծրագրով չկա այդպիսի մի բան, որ հայտնաբերած լինենք, որը վտանգավոր է։ Ինչ տարածքներում եք օթի դիտարկում անցկացրել հանրապետության ո՞ր վայրերում։ Գրեթե բոլոր տեղամասերում, Մարտունի, Մարտակերտ, մնացած այն շրջանները, որ մեր վերահսկողության տակ էր, այնտեղ էլ էինք դիտարկել։ Այսինքն այս ծրագիրը վաղուց է իրականացվում։ Երկու տարի է արդեն։ Եվ գտնում ենք, որ այս ծրագիրը հետագայում շարունակելու համար այդ ծախսերը անելը այդքան էլ հետաքրքիր չի, արդեն նպատակային չի, որովհետև մեր դետակետերը пассив հետազոտող դետակետեր են, ակտիվ հետազոտման համար անհրաժեշտ է մեծ ավելի մեծ ծախսեր եւ մենք արդեն եկել ենք այն եզրակացության, որ ուրիշ երկրներից օթը թափանցելով, անցնելով լեռնաշխտաններ, անցնելով ահագին տարածություններ, համարյա թե հնարավոր չի դիտավորություն, եթե չլինի, հնարավոր չի որ մեր օթը այնպեսի աստիճանի աղտոտված լինի, որ մենք լուրջ խնդիրները առաջ կանգնենք։ Այս երկու տարվա փորձը դա ցույց տալիս։ Օթի մեջ ինչ միացությունների տարերի հայտնաբերման համար է քնություն անցկացրել։ Պասի դիտակետերում մեր ունեցած որ մենք անում ենք ազոտի երկօքսիդի եւ ծծմբի գերկոքսիդի քանակությունն է որոշում ասենք կախված նյութերը փոշի, այնպիսին նյութեր, որոնք այդ փոշու մեջ կարող պարունակեն ծանր մետաղների միացություններ, մեր այդ պասի դիտակետերը հնարավորություն չի տալիս մեզ ուսումնասիրելու։ Հետևաբար սա այն ցուցանիշներն է, որոնք մեծ արտադրող գործարաններից կարող են թափանցել օդը կեղտոտել, սրա վերահսկողությունն է։ Մեր մոտ քանի որ այդպեսին չկա, ուրիշ երկրներից են չստեղ հասնելը, հավանաբար դեպի չի հայտնաբերվել այսքան ժամանակա, այսինքն չզոքանում անմիջապես մեզ հասնելը, հետեւաբար այդ վտանգը միայն դիտավորության դեպքում կարող է արկա լինել այստեղ, որը արդեն բնապահպանության խնդիր չի, այլ խնդիր է, եւ այն մեր դիտակետը դրան ծառայել չի կարող։ Ըստ երևույթին նույնը չի կարող ասել ջրերի մոնիթորինգի մասին։ Այո, ջրի մոնիտորինգի տարբերությունը ահագին մեծ է, նույնն էլ թափոնների, որ ուսումնասիրել են, քանի որ դա ախտոտում է արդեն մեր հողը, մեր ջրային ռեսուրսները, գետերի ափամերձ շրջանները, ջրամբարների ափամերձ շրջանները կարող են վարակվել, արդեն չժուկացման համար երկարատև աշխատանք հայտնելու պետք։ Ջերի մոնիտորինգը շարունակական մենք կանենք միջև երևի դեռ ավելի կատարելագործենք մեր այդ համակարգը, մեր այն անալիզները, այն ուսումնասիրությունները վերանում ենք, ել կավելացնենք, քանի որ դա լուրջ խնդիրներ կարող է առաջացնել նույնիսկ մեր բնակչության պատճառով եւ արդեն քանի որ վերահսկողությունը որոշ գետերի եւ ակունքները եւ հետո շարունակությունը արդեն մեր վերահսկողության տակ չի, Սա էլ լուսիչ խնդիրների առարկա է դառնում, ավելի լուրջ պետք է հարցին մոտիկանանք։ Ինչ նմուշարումներ եք կատարել, որ գետերից, որ ջրամբարներից, ինչ է ցույց տվել փորձականությունը։ Դեռևս իհարկե շարունակվում է։ Գրեթե բոլոր գետերից ունենք կատարված նմուշարումներ։ Եվ Թարթարը, եւ Կարկարը, եւ Խաչինը, Փադրուտի շրջանը եւ մեր վերահսկողության տակ վարանդայից նույն Քաշաթաղում եւ Շահումյանի շրջաններում էր կատարվում։ Մեր ընդհանուր կարծիքը դեռևս ձևավորված չի, որտեղ ավելի շատ տեղեկություններ ամենից պետք մարդածին գործոններ այդ գիտերում մենք չենք հայտնաբերել, քանի որ անձրևներից հետո, երբ արդեն մարդածին գործոնները արագա հոսք գետակներում գրեթե վերացնում է այդ ջրերից նմուշառման դեպքում ելի նույն ցուցանիշներն է դա նշանակում է որ բնական ակոնքներից դուրս եկող ջրերի մեջ արկա են այդ էլեմենտները դա գործարաններից չի նույնիսկ ամբարձրադիր տեղերում ելի արկա են կան ցիցանալ մետաղներ որոնք գործունեության աղբյուրն ինքն է ինքն է այդպեսին վնասակար նյութեր պարունակում եւ այդ վնասակար նյութերի ցուցանիշները այնպեսին չեն որ մս հազանգի միջոցներ ձեռնարկելու կամ ջրերից օգտվել ապահովելու սահմանափակումներ դնել։ Այսօր այդ ջրերը ռոռոկման, խմելու, որ օգտագործում են համայնքները, պիտանին այդ նպատակների համար եւ կարկար գետի վիճակն է, որը մտահոգության առարկա է։ Հիմա ուսումնասիրությունները ավելի խորն են կատարում։ Գետը ինքը ջրարդ գետ չի, ճահճացման process-ները կարող առաջացնի, այսինքն նեխած ափերին չգիտեմ ինչ process-ներ, որոնք մարդու գործունեության արդյունքում են առաջանում եւ դա ամենաշատը Ստեփանակերտ քաղաքում կենցաղային այն թափոններն են, որոնք թափում են գետերի մեջ, այսինքն կեղտաջրերը, որոնք թափում են գետի մեջ եւ դա չի կարող ազդեցություն չունենալ, քանի որ այդքան քիմիական էլեմենտները, լվացող նյութերը մեծամասամբ թափում են այդ գետի մեջ։ Եթե գետի մի քանի անգամ ջրառադին է, կարող է այդ հետքերը ինքնուրույն վերանալ։ Մի քանի կիլոմետր անց արդեն։ Արդեն հա վերանա, բայց ամառվա եղանակներն եւ նույնիսկ այն ժամանակ երբ երաշներ են լինում, արդեն պետք է ձեռնարկվի միջոցներ, որ 'պեսզի այդ ժամանակահատվածում ինչ որ հիվանդության բռնկում կամ ինչ որ այլ վնասակար ազդեցություն չունենա։ Օրինակ ինչ միջոցներ պետք է լինի մաքրող կայաններ։ Այդ մաքրող կայանները կարող ինտենսիվ աշխատեն այդ ամիսներին։ Կոյողաջրերի մաքրման կայաններ։ Կոյողաջրերի մաքրման կայան, այսինքն կար կար թափվող ջրերը, որոնք մարդու կողմից ինչ որ ձևով օգտագործել են կամ քարի արտադրամասերն են օգտագործել այդ ջուրը կամ կենցաղային կեղտաջրերն են թափվում։ Այդ բոլորը պետք է մաքրված վիճակում մտնեն կարգալ գետը։ Դուք նման առաջարկություն ներկայացրել եք։ Ամառային ամիսներին սա պարտադիր է արդեն դառնում մեր տարբեր ցուցանիշներով, բայց առաջարկություն դեռևս մենք չունենք այդ ուղղությամբ, ինչպեսին որ ունեինք թափոնների ուսումնասիրությունից, սակայն տեղեկությունները հավաքագրելով, ավելի շատ տեղեկություններ ունենալով արդեն մենք մշակելու ենք մեր առաջարկությունը, ինչպես վերաբերվել Կարկար գետի հետ։ Մասած տեղերում այսպիսի խնդիր, ինչպեսին որ Կարկարում առաջանում, դեռևս չի հայտնաբերվել։ Սարսանգի ջորանբարո ուսումնասիրությունները թասկի մեջ է կատարում, անդանգավոր մի ինչ-որ բան չի հայտնաբերվել։ Քանի որ մեծամասամբ խոսում էին բեզմեթրսի արտադրությունից, այդ արտադրության վերևի մասից, նրա ներքևի մասից ամեն տեղից նմուշարում մենք կատարում ենք։ Այդ ծրագրի մեջ է մտնում, որովհետև դա միակ խոշոր հիմնարկությունն է եւ ժողովրդի մեջ այդ խոսակցությունը պատտվելու կարող է նույնիսկ անհիմն լինի եւ մենք այնտեղ այդպեսի ահազանգ չունենք մեր տվյալներն էլ, թե մենք ենք սկսել մեր լաբորատորիայում անում, ուղարկում ենք Երևան, իրենք անում, Երևանից մասնագետներ ենք հրավիրել, որպեսզի մեր նմուշարման, այսինքն հավաստիությունը, որ մենք կստանանք այդ արդյունքը, թե շեղված կլինի, այդ մասնագետներն էլ մեզ օգնել նմուշարման այդ process-ը կազմակերպել, այսինքն բաց թողում լինել չի կարող, էլի որ ասենք ուսումնասիրության մեջ այնպեսի բաց թողում կա, որ մենք չենք գտնում մեր, ասենք, ուզած վտանգը, չկա այդպեսի բան։ Երբ կավարտեք մակերոթային ջրերի դիտանցը։ Մշտապես դիտելու է։ Մշտական բնույթ է։ Մշտական բնույթ են կրելու նույնիսկ այն ժամանակ, եթե մենք արդեն պատրաստ ենք առաջարկություն ունենք, առաջարկությունը արդեն իրականացվի, նույնիսկ դրանից հետո էլ շարունակական լինելու է, որովհետև մարդու արդեն ապրելակերպում արագ փոփոխություններ ա կատարվում, էլի սա 50 տարի առաջ մարդու ապրելակերպում ինչպեսին է այսօր, այդ փոփոխությունները 50 տարվա մեջ կատարվածը առաջվա 500 տարվա մեջ չէր կատարվում։ Սա շատ արագ է փոխում եւ մենք էլ պիտի արագ մեր դիրքորոշումը փոխենք։ Մոնիթորինգ իրականացնելով աստորեն վնասակար ներգործությունների հետևանքներն եք բացահայտում, բայց ինչ եք անում, որպեսի կանխվի մթնոլորտի ջրի եւ հողի վրա վնասակար ազդեցությունը։ Շնորհակալություն, շատ ճիշտ հարց ա։ Վնասակար ազդեցությունից հետո շատ վաղ այնքան ա ուշացած ու ծախսերը շատ ա լինում, որ տեղեկատալիս լուրջ մտածողության։ Դրա համար Բոլոր հիմնարկները մեր այն ժամանակ տեսությունը, բնապահպանության եւ ընդերքի pedagogical տեսությունը բնապահպանության կոմիտեի կազմում էր, այն ժամանակ շրջակա միջավայրի եւ բնական ռեսուրսների նախարարության կազմում էր։ Հիմա տեսչական առանձին կոմիտե է ստեղծված, մեր տեսչության այդ մասն էլ միացած է ընդհանուր կոմիտեի տեսչական կոմիտեին։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, որ մեր տեսչության այն ժամանակվանից սկսած բոլոր այն հիմնարկները գրանցված են, չեն գրանցված, բոլոր պլանային ստուգումների մեջ էր, կան այնպեսին, որ հազանգ են ստանան ոչ պլանային ստուգումների ժամանակ, միջնորդությունները ներկայացված, որպեսզի գան ու իրանց արտադրության մասին տեղեկությունները հաստատված ձևի համաձայն ներկայացնեն եւ ստանան թույլատվություն։ Այսինքն, եթե մեր այն համապատասխան բաժնի գործակալության նրանց տալիս է թույլատվությունը, որ կարող են արտանել դեպքում կատարել օրինակ ասենք կարկարգետը, եթե դա այդ սահմաններում են իրավ կատարում, ապա այդ վտանգավոր ինչ որ մոք սպասմունք չի լինի։ Սա արդեն կանխարգելի միջոց է օրենսդրությամբ հաստատված ամորագրված։ Եվ եթե տենց շարժում ենք, համարյա բոլոր այն արտադրող կազմակերպությունները ունեն այդ արտադրությանը համապատասխան մակրող կետեր կայաններ չասենք, որովհետև մի քիչ չափազանցացած է դառնում, էլի, կետեր։ Հիմա եթե լինի մի հատ այնպեսի լուրջ արտադրություն, որ նաև քիմիական մացորդներ բացաթողն կարգար գետի մեջ օրինակ, մենք կպահանջենք արդեն համապատասխան մակրող կայան ունենալու։ Եվ այդ մակրող կայան ունենալու դեպքում ինչքան կարող է կեղտաջում մտցնել, այսինքն չափական ակայրանց հետ սահման։ Տեսության դե խնդիրն է նա, որ մեր գործակայության կողմից տրված թույլատվության սահմաններում աշխատելու իրանց այդ օրվա ռեժիմում, ամսվա ռեժիմում աշխատելու բանը ստուգվում է, տեսնեն ճիշտ ստացած թույլատվության համապատասխան են կատարում իրանք թե չէ։ Եթե չէ, ուրեմն վնասակար նյութեր են արտանետում։ Եթե հա, ուրեմն չէ, վնասակար։ Եվ դրա համար տուգանվում են։ Դրա համար տուգանվում են, կասեցնում է իրանք գործունեությունը։ Քանի որ մենք տանում նաև քաղաքականությունը այդ ոլորտների։ Քաղաքականությունն է սկսվում օրից դրական դաշտից, Ու սկսում եմ մեր մտածողությունից առաջին, մտածողությունից գալիս են խնդիրներն ենք հայտնաբերում, դրանց կանխարգելիչ մենք, ու ասենք օրենսդրական դաշտով կարգավորում։ Օրենսդրական դաշտը կարգավորված է եւ կարելի է ասել կարգավորված է այնպես, որ միլիոնանոց քաղաքների համար որ ինչ որ մտածել են, ինչ որ կանխարգելիչ միջոցառումներ եւ թույլտվություններն մնացած են հարցերն, այսքսի փոքր քաղաքի համար չէ՞ էլի այդ օրենսդրությունը։ Նույնիսկ եթե մեր Ստեփանակերտը միլիոնանոցել լինի, մեր օրենսդրությունը բավարար է, որպեսզի վերահսկե, որպեսզի կանխարգել է այս քանը չլինի։ Եվ մեր կառույցները բավարար է գործում են, եւ կա այդ գործակալությունը, եւ կա այդ տեսչությունը, այսինքն այդ համապատասխան կառույցները կանխարգելի ճավելի շատ եւ 80-85% հայտնաբերումը խախտումների պլանային ստուգումների միջոցով, այսինքն հասկանում որ կարող է այսպիսի բան լինի, ստուգում ենք, տեսնենք կա թե չկա։ Ասենք տեսնենք չկա, իրանք էլ գիտեն, որ միշտ ստուգումը ձեռնպահ համոնում խախտումներից, հետևաբար կանխարգելիչը աշխատեց արդեն։ Այդ համակարգը գործում է, որ կանխարգելիչ միջոցառումների միջոցով վնասակար ազդեցությունը մենք մինիմումը հասցնենք։ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, զրուցում էի Արցախի Հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Գաբրիելյանի հետ։